для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Чаго толькі не было на кірмашы. І граблі, і зубы ў граблі, і нават лаза, верчыкі лазы на лапці. Усё, што можна і не можна, сцягнулі людзі сюды, каб прадаць, а гораць якую капейку памяняць на нешта. І колькі ж гэтых людзей было, колькі клопатаў, жаданняў, надзей ходзіць, гамоніць, кліча, з гэтага боку прыпеці і з другога зарэчнага. Тым, якія за ракойці развялікую ваду перабіраюліся, прыйшлося перад паромам выстойваць, лодкі шукаць, а ўсё ж прабіліся, сышліся з гэтым берагам, зліліся ў адным гаманлівым разліве на юравіцкай плошчы. Ёмкі, качэргі вам не трэба? Таямнічы запытаўся дзядзька з абсмаленым вусам мусіць каваль. Не трэба, не жаніўся яшчэ, адмахнуўся Яўхім. За кавалёвым возам ціснуліся цікаўныя. Чародка гарачых цыганоў. Яны абкружылі дзядзьку, які трымаў порсткага жарэпчыка. Цыганы наперабой аглядвалі, абмацвалі каня, так жа наперабой лаялі яго, пагардліва паказвалі на яго калені, тыцкалі пальцамі. Яны крычалі так дружна, што цяжка было зразумець словы. Гаспадар, вялізны, нязграбны, слухаў іх моўчкі, як бы не чуў, і цыганоў гэта злавала, яны насядалі яшчэ гарачэй. Дробны, цагляна чырвоны, іх старэйшы, відаць, між іх і раз і другі хвацка працягваў руку, чакаў, што той падасць сваю на згоду, але селянін усё стаяў як глухі. З натоўпу вакол сыпаліся падчэпістыя. Я ў Мозары год цыганы ўсё ж не заўважалі нікога, толькі старэйшы з іх азірнуўся, тыцнуў пагардліва пальцам на селяніна, просячы ў людзей падтрымкі сабе, але потым плюнуў і рушыў прэч, ведучы ўсю хэўру. «Вазьмі мяне!» – крыкнул Рывон, і цыган, не разумеючы, спыніўся. «А во, за жарабца вазьмі! Да сваёй, да цыганкі!» Ларымон засмяяўся, а цыган штосьці сказаў па-свойму і пайшоў далей пад крыкі і рогат на толпу. Абагнуўшы натоўп, яны падышлі да вазоў, на адным з якіх тырчала фанерная шыльда. Камуна росквіт жыцця. Хоць прадавалі тут бульбу, капусту і яблыкі, яны, Яўхім Ларывон і Ганна пабадзяліся між вазоў, паглядзелі на ўсё з асаблівай цікавасцю. Пра камунну хадзіла столькі гаворак. О, капуста ўрадзіла! сказала здзіўлена Ганна, любуючыся вялізным лабастым качаном капусты. «Зямля ў іх не наша, а во панскую забралі, як масло зямля», – растлумачыў Яўхім. Чалавек у ватоўцы, абветраны заблупленым носам, ухмыльнуўся з завоза. «Зямля панская, ды да і капусты такой яшчэ не было». «Такой, можа, і не было», — згадзіўся, здаваўся Яўхім. «Дак была не такая, лепшая была». «Не было ні лепшай, ні такой», — зноў ухмыльнуўся чалавек у атоўцы. Яўхім усмішка гэта чамусьці узлавала. «А, канешне, не было. Пан ваш быў дурны, як лапаць, а вы разумныя. І вам Бог камунаўскі памагаў, ці не?» Кажуць, у камунаўцаў таксама бог є і яму кожны дзень моляцца. Ларавон зарагатаў. Аганна таксама засмяялася, гледзячы мімаволі на капусту. Ну і качаныш? Е, канешне, бог, а як жа? Не без бога, адказаў мужык. Усё кажуць ад бога. А, узрадаваўся Ларавон, а як завуць вашага бога? Па-партейнаму, а? Карло Маркс навука завуць яго адказаў спакойна мужик з завоза агратэхніка абратехніка як жанчыну ці што ларрывон хацеў яшчэ штосьці сказаць гарэзнае але зірнуўшы на яўхіма які не думаў смяяцца перамаўчаў ерунда агратэхніка ваша это зямля от што бог е зямля добрая дык і ўсё будзе сказаў яўхім А качаныя тыя выраслі ў нас між іншым сказаць і не на зямлі. Чалавек ухмыльнуўся яшчэ хітрэй. На балоце. Ганна не паверыла. На якому балоце? А на звычайным. На адрыгве, у якой коні тапіліся. Вось асушылі, і, калі ласка, глядзіце, якія качаны. Ганна зірнула на мужыка – Смяецца, напэўна, байкі гавораць. Але той не смяяўся, трымаўся так, нібы ўсё праўда. Як бы, хочучы дазнацца, праўду ці няпраўду сказаў чалавек у атоўцы, узяла на рукі качан, узважыла. О, важкі ж які! Памацала. Не качана дзіва. І на балоце вырас падумаць. Яўхім узяў яе за локаць, пазваў адыходзячы кінуў чалавеку. Прыязджайце к нам капусту сядзіць. У нас во, якое балота вялікае. Ларывон засмяеўся за камунаўскімі вазамі, яны наткнуліся на будачку, збітую з дошак, над якой на чырвоным палатне былі намаляваны дзве рукі у поціску і надпіс: « Горад і вёска злучымся. Ніжэй палатна была прыбіта шыльдачка: Саўгас, шлях да камунізма. У ларку прадавалі мяса. Сек і важыў мяса маладых ударлявы хлопец у белым халаце. Усе трое, убачыўшы гэты халат, сталі. О, як доктар, не ўтрываў ларывон. Як усё адно ў бальніцы якой. Яўхімко сазірнуў на ганную працадзіў. Культура! Шлях! да камунізма. Яны былі ўжо з краю плошчы, каля будынкаў, у якіх мясціліся крамы. І Яўхім успомніў, як бацька даваў ганні грошы і запытаў яе: « А табе здаецца купіць нешта трэба. А дробесь розную, адказала Ганна. Я потым з мачыхаю. Ёй не хацелася, каб Яўхім стаяў, убачыў, як яна будзе выбіраць гузікі, аплічкі, інтымныя дзявочыя драбязніцы. Ну, дык можа тады сюды зайдзем. Яўхім кіўнуў ёй ларывону на дзверы, па баках якіх на высокіх і вузкіх шыльдах былі намаляваны міскі, лыжкі, бутэлькі і чаркі. Шыльды былі вельмі падобныя на тыя, што віселі на дзвярах у шаўцоў і краўцоў – Толькі што замест ботаў да і шапак красаваліся міскі і бутэлькі. Надаблезла сінімі міскамі, клубіліся шэрыя воблакі, і чаркі таксама былі поўныя нечым шэрым. «Ну, што ж там рабіць?» – запярэчыла Ганна. «Ну, што? Тое, што і другія?» Яухім подміргнув Леревону. «Ну, морсу вип'єм. Сушить нішто в горлі». І Яухім амаль сілком увів Ганну у помяшканні, у яким за столиками сяділа немало людей, що пілі, єлі і гаманілі. Яухім зайшов каля століку у кутку два вольні зашмальцяваної табурети, принес собі ще один і пішов к буфету. Пралезшы цераз чародку людзей, Яўхім пагаварыў аб нечым з тоўстым паголеным чалавечкам, гаспадаром сталоўкі Йоселем і вярнуўся да стала з трыма налітымі шклянкамі. «Є то нам?» – паставіў ён шклянкі з гарэлкою сабе і ларывону, а потым урачыста паднёс шклянку з віном Ганне. «А это табе?» Ганна сказала, што піць ёй не хочацца. Хочацца, не хочацца, а трэба выпіць, калі ўгашчаюць, адказаў ёй Яўхім. Ад угашчэння адказвацца няможна. Ён засмяяўся, ну прывыкай, прыйдзецца яшчэ папіць. Хлапчук, Ёселяў сын, прынёс хлеба, закускі, гуркоў, катлеты з патоўчанаю бульбай. Сам Ёсель, рухавы ў вішны з чорнымі вясёлымі вачыма, падбег з талерачкай, на якой быў ружовы брусок нейкага печыва. Ён міргнуў яўхіму, як знаёмаму. Ну, калі ласка, для дамы, вам па заяўцы вашага кавалера. Ёсель паставіў талерачку. Яўхім, можа, шчэ трэба? Яўхім па-сяброўску ляпнуў Ёселя па плячы. А, пакуль хопіць етага. Я, Калі Ёсель адбег к буфету, Йохім задаволены, што можа ўразіць Ганну такой навінкую, прамовіў: "Гэта пірожнае для жанчын шляхетных робіцца спецыяльна". Ганна паглядзела на гэта ружовы нявіданы брусочак. Яна зацікавілася: "А які ж ён на смак? З чаго яго зрабілі? Такі прыгожы?" І чаму толькі для жанчын, але запытацца стрымалася, гэта магло б прынізіць яе перад яўхімам. Яўхім узняў шклянку паднёс да ганнінай. Ну вып'ем, каб усё добра было. Ганна паспытала: Віно было прыемнае, салодкае, не тое, што куранюўская самагонка. Ну-ка ўсё, да дна да дна! Напаўны яе яўхім, калі яна намерылася паставіць шклянку, не пакідаць зла. Каб не спрачацца дарэмна, не выклікаць лішняй увагі да сябе тых, хто сядзеў побач, яна паслухалася, выпіла ўсё. Ну вось а цяпер возьми каклету ці гурка. Яўхім выдаваў сябе за гасціннага клапатлівага гаспадара. Ад віна гання хутка стала так цёпла, лёгка, хмарныя думкі зніклі. У Ганны зараз не было ўжо ні шкадавання аб дарагім, што назаўсёды трапіла, ні трывогі пра тое, як будзе далей, яна ўзяла пірожнае і паспытала яго. Аказваецца, салодкае, смачнае, само нібы ў роце растае, мабыць, з белай матрымонскай мукі, з яйкамі, цукрам, М? смаката. «Мо ще вып'ем?» – нахіліўся Яўхім. Яна рашуча захітала галавой «не-не-не», заспяшалася ўстаць калі выйшлі разам з ветлівым ёселем, які правёў на ганак, прасіў не забываць дарогі да яго, кірмаж здаўся ганне вясёлым святам, і ўсё навокал выглядала бесклапотным, бясхмарным, святочным і верылася ёй, што будзе ўсё добра, добра ўсё будзе. некаторы час яны зноў патаўкліся трохі ў людской мітусні каля вазоў, гледзячы на дабро раскладзенае на сене, Зайшлі ў адну, у другую краму, у якіх таксама ціснулася багата народу, больш за ўсё відаць разявак. Ну, скажы, што табе хочацца купіць? Ну, такое, кеп даўно хацелася, сказаў Яўхім, акідваючы вачыма палічкі, на якіх было раскладзена і развешана мноства усякіх прынат. Вядома, Яўхім не быў бы Яўхімам, каб у яго словах не пачула яна пахвальбы. Магу што хочаш купіць, але Ганна больш заўважыла цяпер тое, што яму хочацца зрабіць ёй добры дарунак. І яна бачыла, што яму вельмі хацелася, каб яна папрасіла. Ганна на міг завагалася, але ўсё ж штосьці стрымала яе. Нічога не трэба. Ганна адразу ж сабралася ісці з крамы, але я ўхім не пусціў яе пастой. Няма чаго выдумляць, не чужыеш. Ты не нагледзела, дык я нагледзеў. Я ўхім крыкнуў прадаўцу: « Аво, падайце хустку вунь тую. Ён сам, накінуў ёй хустку на плечы, падвёў клюстру прыбітымю да сцяны. Якой неспакойнай здавалася Ганна хвіліну назад, але калі зірнула яна ў люстра, твар яе, смуглявы крыху выпнутыя шчокі заяснелі зачаравана. Ах, якая квяцістая, якая вогнена яркая, цудоўная, Век такой хусткі не насіла. Жанчыны, якія стаялі за ёй, глядзелі з зайздрасцю, гаманілі, хвалілі. Добрая хустка да твару нічога не скажаш. Ганна ж не магла вішнёвых воч сваіх адарваць ад люстра. Яна шчаслівленая, замілаваная, глядзела, ці яна гэта. Такая незнаёмая, такая паглядная, такая... Але раптам штосьці занепакоіла, штосьці нібы дакранулася да яе чулай шыі, дзіўна холодная, пякучая, гарачая. Яна, не разумеючы, мімаволі павяла няцямным позіркам, і гарачая чырвань у момант заліла яе твар. Гэта быў Васіль. Калі ён увайшоў, Ці можа быў ужо між людзей тады, калі яна з Еўхімам паявілася ў краме, Ганна не ведала і не думала пра гэта. Яе ўсё поўніла неспадзяванае відовішча. Васіль. Яна глядзела на аднаго, Ён на яе, і позіркі іх у люстры скрыжоўваліся. Толькі момант гэта было. Васілі раптам знік з люстра, як і паявіўся. Але хоць яго не было відно, яна не магла варухнуцца. Ён нібы скаваў яе. І не бачачы яго, яна чула яго дзікаваты рызам разам з тым разгублены позірк з-пад лба. Адчувала я ў крыўду, роспач. Раптам гарачынь, чырвань сорому узышла на яе твар якое ж недарэчнае было тое што сказаў вярнуўшыся яухім ну і канцы з канцамі відно што нявеста моя нявеста і яе раптам абразіў яго смех падарыў а ўсё адно як сабе не з хаты а ў хату Яўхім зарагатаў, і ад гэтага смеху Ганне захацелася заплакаць. Выходзячы з Яўхімам, яна падумала пра Васіля. Тут ён яшчэ ці пайшоў? Але поўнае неперажытага хвалявання азірнуцца яна не паспела. Быў Васіль ці не быў у краме, яна не ведала але ёй і зараз здавалася, што ён каля яе сочыць за ёй. На ганку, стараючыся не сустракацца позіркам з Яўхімам, яна сказала, што ёй трэба ісці назад. Бацька і мачыха, напэўна, даўно зачакаліся. «Ахай прывыкаюць», – адказаў Яўхім, – «не столькі шчэ чакаць прыдзецца». Ён заўважыў, што яна чамусьці спахмурнела, незразумела перайначылася, але распытваць не стаў. У яго быў па-ранейшаму бесклапотны настрой, непадатны для падазрэнняў ці якіх-небудзь непрыемных думак. «Я дайду ўжо адна», – сказала Ганна, калі ён трохі правёў яе. Яўхім не запярэчыў, не здзівіўся, ці зрабіў выгляд, што нездзіўленне няма ў яго, і моўчкі адышоў. А яна была рада, што ён лёгка, адстаў. Увесь час, пакуль стаяла яна з бацькамі калявоза, не сціхаў ёй успамін пра Васіля, пра яго паяўленне і пра гэты яго позірк. Трэба ж, каб так здарылася, думала ўсё з ім кончана застаецца толькі забыць А вось жа сустрэча якая Яна ўспамінала як зачырванелася летне згарэла нібы скрадзеным злавілі яе Застаўшыся адна без яўхіма і Васіля, яна старалася абдумаць усё, вярнуць сябе разважлівую яснасць. Не, не, А чаго ёй саромецца? Няма чаго ёй саромецца. Усё, што было з Васілём, кончана. Проста, напэўна, не прывыкла яшчэ. Але прывыкне. Прывыкне. З задумак сваіх, Яна амаль не чула ні зайздрослівага матчышанага войкання, вой, якая прыгожая хустка, ні бацькавага неспакою аб тым, што людзі ўжо раз'язджаюцца, а мех бульбы так і ляжыць. Бацька запрох каня, каб ехаць дамоў, калі к ім раптам падышла чарнявенькая кволая дзяўчына у кароценькім гарадскім палітой шапачцы. Запыталася, ці не маюць яны бульбы – Бацька так узрадаваўся гэтаму, што не стаў і таргавацца. Уже і не думаў, што купец знойдзецца, сказаў бацька. Як Бог паслаў на шчасце, дык хай і вам карысць будзе. Богам пасланы купец папрасіў, каб бульбу завезлі на кватэру. І калі ехалі, мачыха з вясковай гаварлівасцю паведаміла. Грошы вельмі трэба. Дачку от замуж аддаём. Белы нездаровы тварак дзяўчыны павярнуўся да Ганны. Віншую, добры хлопец мусіць. Ну, як сказаць, ні гарбаты, ні кольгавы, не горшы за другіх здаецца, адказала Ганна. Добры, красівы, багаты, умяшалася мачыха, я ўхім глушакоў. А, -а, -а" прамовіла дзяўчына далікатна, зірнула на Ганну пільнымі, дзіўна строгімі вачыма. Вы любіце яго. Ганна не адразу адказала і падумала: худенькая якая нібы нядужая. Вецер здаецца пад імі і панясе як пушынку, а вочы вочы такія строгія люблю ці не люблю подумала ганна ну ці ўсім канешне любіць выходзячы каб усе шлі толькі тыя што любяць дык болей за палавіну ў дзеўках век сядзела б бы а ўсё-ткі спытала дзяўчына як жа жыць без кахання А вось так і жывуць, сказала Ганна. Сцерпіцца, злюбіцца, так кажуць. Дзяўчына тады прамовіла, любуючыся і дзіўна спачуваючы. Вы такая прыгожая. За яўхімам прыжыве прыпяваючы, умяшалася мачыха. Само шчасце сказаць у рукі ёй прыйшло. Дзяўчына не адказала на гэта і запытала з усёй той жа строгасцю. А хорошае сяло ў вас? Нічога. Грыбоў процьма, маліна, ягада, усякая. Ну, канешна, не тое, што ў глінішчы, а ўсё-ткі нічога. І мачыха пацікавілася. А вы хто будзеце? Нешта не бачылі вас ніколі. Я ў Мозары жыву, вучуся тут у дядзькі ў гасцях. Строгія вочы дзяўчыны памякчэлі. Вось настаўнічаць к вам прыеду. На той год канчаю. І ў яе аказалася такая мілая усмешка, пяшчотная з ямачкамі і рот прыгожы, добры. Дзяўчына, мачыха дазналася ўжо, што завуць яе паразка, Правяла воз на двор воласці і сказала, што яна жыве тут, на першым паверсе з боку двара. Пакуль чарнушка наматваў лейцы на ручку, з дзверай выйшаў апейка, які паставіў мех і, прысеўшы, пачаў прыладжвацца плячыма, каб лаўчэй узяць яго на сябе. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.